kejawi saking menika anglunturaken pangastuti mugi katampi wonten ngersaipun anak Prabu dat pundi wonten pucaing weni sasampunipun prayogi lenggah kula keparang badhe minta katerangan anak Prabu menika tedahan saking pundi sinten sinambating wangi ing samun sudi mitani dumateng dasar kula senadyan to mboten kita namung sak megaring payung kula menika sinebataken Alendro nyebeng pangwas wonten negari timbul taunan inggih kula ing sampun kaluka jejuluk Prabu Sosro Hamboro uh mekaten nanging medal sak mangke kula kelereh ke bawah keperintah wong pun kadang lumerdu ing lenggah wonten negari Ngejong Parang ingkang lenggah wonten kraton ngejong parang menika kalian panjenengan yitesih kadang yen namung kadang sinarwe di ingkang keparang jejuluk sinten piyambakipun keparang jejuluk Prabu Dasawasisa oh inggih kula gentos nyuwun prisa menapa menika ingkang sebat negari Kumbina Rama Prabu ingkang asta pangwasing praja ingkang keparang jejuluk Prabu Bismaka mboten wonten ari kali ageng tiga namung tunggal menika kula ing tinanggenah angatur sedaya para andhan ing kumbino ngantos dumugi wonten ing pelosok kukuban negari kula sak sampunipun kat, katampi gembira penggalipun kula semanten ugi bingah raos sing manah kula piyandal Romo Prabu Kersa lajeng nampi piswan kula kanthi prayogi Nun keparung lajeng munjuk atur Purwa madya wusono anggin klo kedarang-darang wonten kabiantur. Kasinggian sangat. Mbok pilih wonten kalepatan aturipun ingeng putro so lepat anggin klo marak suan tanpa tumoto. Mugi paring no agung samudro pak sami. Ih dawah sami-sami. Daya-daya pun bupo sakit ngawuningani menopo ingeng anda dosakan darunaning penggalih. katitik sajak sumengko pengawak brojo andamar sasi pisuan kula ingas pisan ngaturakan pabekti ngongko kalih kula tinanggena ngebun buninjing di jawa sonten ingin kula lamar senes kagungan dalam jeplak langak mungging ceti serimpi bedoyo menikos doyo sanes pinggi namun setunggal putro dalam sekar kedaton ingin kakersakan koko prabu badhe kabuyung wonten negari ing ngejung parang. Yen to katampi dados atur panuwunipun Koko Prabu lantaran ingkang putra dasat kula. Menapa ing dados kersanipun Rama Prabu sedaya badhe minangkani langkung-langkung menawi namung wujud bondo Prabu. Ngibaratipun katuring kang sukados toya kulaturi grupak kados kajeng. Iki mboten maiben menggaing bondo dunyo namung kemawon yoga kula sekargedaton mboten cekap dipun tumbasi mawi bondo dunyo menapa malih sipating mas picis raja brono temtenipun anak prabu badhe mangertos iyi saged mboyong yoga kula dipun ladosi ngantos dumugi benjing kaken-kaken ninen-ninen nanging menawi saged minangkani wujudipun babaring sesluka. Sesluka menika menapa? Sesluka menika sasmita tegesipun cara lare-lare dipun sebataken cangkriman. Tembungipun kasar ngedekaken sayumboro cangkriman. Lajeng ngendikanipun ing putra cangkriman menika menapa kemawon? Kula saged medharaken. jer ingkang raka Yesus medhi ngersaken prayogi kang raka lajeng kaderekno lenggah wonten ing kraton Kumbina badhe kula panggihaken kaliyan yoga kula murih prayoginipun wawan cara pribadi wah menika mangke dados ribet lampah kula saking penuwun kula menika senajan to kula dipun utus sepisan kedah sampun wonten keterangan kanthi rembak dados awet mboten ketan namus gedik sampun dipun betani minangka peningset ewa semanten yento menika mangir rembak dipun damelangil pisuan kula mboten namung duto kengkinan sampun duto ngerampungi mboten saged rembak kanthi sae badhe kula agal murih prayoginipun bab cangkrima menika sak menika kula aturi medharaken piyambak dhateng ing putra wontenipun kula kantun nglintoni mawi bondo donya badhe kula tebas pinten yuta ngaten kemawon yen cara kumbina pancenipun boten wonten tebasan menika rak cara wiyaga kedah mawi tebasan ngaten menika yen boten lajeng nesu Layan cara kumbina mboten wonten tebas-tebasan. Saged mboten saged kedah ingkang roko dipun deraken rawuh wonten negari kula. Yen ngaten mboten ateges kula badhe nganiaya dumateng panjenengan. Alit kula mboten saged beto keterangan ageng mboten nampi buyungan negari dalam badhe kula dadosaken sungsang bono bali. Kula dewa ngadeg trinenggalaniro. winus micil sangking asto ngelungono iku paringaning ngedi wudu aning ngaloga nyirnakno kramaning kang asuralaya oh Bathara. Penemune wong saka Ngejong Parang, penemune wong Timbul Taunan panjen beda karo penemune wong Kumbina wong Mandura Drone. Lah kok senengane kok main tebasan penyakit lagi Teko-teko rumah sraking gulung tikar cukup ra cukup mung semene. Raja kok senengane kok makelar kok aku. Kuar cukup bati piro kowe? Lu menika sinten teko lajeng meto-meto dateng ajengan kula. Iki keponakan putra keponakan dalem Kanjeng Rama Prabu Nalendra ing Mandura Baladewa. Isih kadang nak sanak karo diajeng Rukmini yen ngerti keparat. gunamu ing kake-ake tak leboke kuping tengen tak guang kuping ki wonane kang pungkasan kowe njepi pingke talingaku eh drun Pacane Rukmini ora sembarangan menungso Pacane Rukmini ora sembarangan titah merca padha pinunjuling titah sesembahaning ratu hm Durna kuwi mesti kare menungso tak kandhani Kajen kairingan kowe ngucap ngrasani Rukmini kanthi nindake Jaksura Wurung mripate Baladewa kelakon raja tau giateng sirah. Mingis-mingis katon oleh landep ing trisula kang tumandu ing dodo. Oh. pamit-pamit bolo diwaku nungkak kromo karo kuwi. Teko banjur dek kang dadi wicaramu marang aku. Durunate nate serawung, durung tetepungan tepung sepisan nuding meripat serakatan. Malah dianggap aku roh juara nadinggu dulanan sirahku. Munggus kokaremu, rasa mamerki bondo dunyamu, setan alasan. Yen pancen bisa ngalake bolo tak ulungake diajeng rumini babu. padha karo ngedhekake sayembara perang sayembara pilih senajan to aku jen tanpa kontho ora iso ngendhar bola diwet trimo mancing sikir eh kadadean kaya mengkono rasane ati kaya ora kepenak. Hm? Baladewa. Aku senajan to paring duka sakwetara aja kagem lara atimu karono aku sepisan tresna kang angka loro jeneng sira keponakan ingsun. Ii. Aja tok baleni. Jeneng sira ana ing kraton Kumbina iki ana ng parang. Keno kanggo gawe tepa palupi marang kabeh para kawula jerjene sira iku tamu banjur duka sing nganti kaya mengkono nganti satemah raja iki motok tendang sirae gulung nganti tiba kacamatane aja tok baleni setinggil binatura ta iki ora kok papane wong ingkang nindakake angkara murka ngelingana kesumamu ndak do dicunto para putra wayahku diuncunto ya sae wong nesune ora pilih nggon <laughs> ayo sing model kumbina ngriki nesu kok milih nggon sing apik teng para nesu nggih kena teng omah nesu nggih kena yen cara nggen kula ngaten. Pun dipun anggap biasa mawon ngaten mawon. Lah ya ora kena to nesu kok diatur iku ra ya aneh to. Sinten saged ngatur tiang nesu? Silak rampung le nesu mah. Janipun ngomongnya tiang sabar lho janipun. Yen iso ngaten-ateni bola dewe iki sabar temenan. Yen sabar ora kaya bola dewe yen muring Boten kaya kula. kawula-kawula Pandura menika yen kula menika kirang sabar ora kerasan teng Pandura. Iya bener, bener. Ketoke pekok ngaten. Ning ilok mangsane pancen ngerti kalian kula gelem korban temenan lho. Wong nesu kok diatur warna-warna. Yen pancen dasare iso ngerimuk pikir kula jane ora nesu. Ini bareng kula ngrungokke suarane rada nyeng nengake kati monggo jeping kuping ora serantanan. Yo yo yo yo wis wis wis wis wis. Kula terus sabar Rama. Kedah Rama saged ngrangkani Koko Prabu apa yen duka nggih ngaten menika. Yo yo aku panjen lek momong momong cilik jaman semono wis dadi aku apal karo aten-atene dhewe. Angger menine su kaya ngono kuwi ambotok silih rae oleh ora oleh. ning apike yen nesu malah prayogane iki mah donengno wae dadi nek perlu do tinggalan turu kulup wonten pare gandeng kabeh wis kebajut neng tumrape wong mlaku tak karpake sing metu dalan dri prayogane kamurkan siro ingkang nembe di tindakake ki mau lineburu. Banyu iki tataran kang pungkasan utusan sangka ing manca negara iku karben ditemoni karo Adi Murukmana. Iwa semono yen pancen iki mengko diperinggake becik ora kena dasar pancen raja iki mau deksura ora kena dipirma. Nggih, kula sumanggaken Kanjeng Rama Rukmana wonten dawuh. Ojongane kebacut-bacut. kamurkan iki mengku mundak dadi tepo palupi sing ora apik. Jeneng sira metu njaba raja iki mau temonana lan diprenggake becik murih prayogane. Jere ing kono niate bakal nglamar Wanudya. Nuwun ngestuaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit medal jawi ngemban dawuh dalem Kanjeng Rama. Iya sing ati-ati. Nggir, jeneng sira ngawat-awati adi muruk mono. Lho mbok menawa yen panjen ora kena diperingake becik mung mergo dhek mamerake marang para wadya balani ingsun pasrake marang jeneng sira tata tentreming kraton Kumbina nggih to sak bibaring kawontenan menika mangke saged padhang trawangan inging putra mboten perusuhan ngerso dalam kanjeng paman enggal nyuwun pamit perlu badhe mboyong paman durna mangke mindak ngantos kadaluwarsa uyut oh tunggir ora liwat sing ati-ati Pate, kula nuwun wonten paring adawu metu njaba budhalna para wadyabala njaga tata tentreming praja aja nganti ana dong sumurping banyu nulungi istaken dawuh kepareng nyuwun pangestu sing ati-ati pate. paripurno sabdaning noto sabdo pandito ratu sabdo pangucap pandito temen Ratu ngarani pangandikaning pendito seklimatan kena wali-wali yento nalindro ngendikos pisan roto tiang sanegari iaya terto kersnukang mibeng dilancang seto datan keparul mebek es dini mana arso kundur anget datun amerpeki pekicu ipun ingkang putra sekar gedaton ingkang pinuju lenggah wontering taman keputren ginar bekpor abdi bedoyo sinawang songko mandrowo pindo mantenanyar binayang bayang kamulian panjrale rasane puspita rung tatiping kembang pepong sari mulat ratibang rayu kepareng aturaken pangabekti sinuwun. Pepunden kula wonten mercapada. Atmat janing sungir nggir Rukmin ingsun trima sira ngaturake bekti. Astuti ingsun tampanana nuntat kapundi wonten mestaka. Mban wonten adawuh nyuwun wonten adawuh. wis padha cukup anggo mula marang bendaram Kados sampun mboten nguciwani Gusti, kados sampun mboten kuciweng raras. Kejaba sangka iku, tatkala semana <clears throat> jeneng siro dadi penglamar para raja. Nanging siro durung bisa darbi pilihan kang calon bakal siro suwitane sak lawase urip. nganti akeh para penglamar manca negara kang padha mundur kewirangan kejaba sangka iku penglamar-penglamar ingkang mung cukup ngagem niwala kena tak paribasake udan layang jeblok mangsi nanging penglamar ingkang tumeka iki mau wangune Jawata bakal minangkani kang dadi panuwun sira. Pinesti kudu dadi dudu daupe. Kula nuwun inggih awit penglamar iki wujude ana loro. Siji Pendhita Durna, loro Prabu Dasa Kumara. Prabu Dasa Kumara Nalendra jembar jajane gedhe kawibawane. Pendhita Durna senajan to pandita panditaning ratu ingkang ugo gedhe pangwasane cukup akeh para putra angkat putra angkate para ratu-ratu mancanegara inggih yen saking mantenging penuhun kula mboten badhe kula nampik dumateng sinten kemawon senadyan to lare pidak pejaraan yen saged minangkani penuwunipun ingkang putra menika ing badhe kula ladosi sinuwun. Awit kula menika ampun ngantos dados wanudya ingkang mboten prayogi mangke sak sampunipun rama ndhawuhaken yen tombon saged minangkani panuwun kula. Tiwas mboten badhe kelampah dados saklami lami-laminipun ateges rama badhe kucem pasuryanipun. Oh Sangka panuwunu senajan to dadi wanudya. Ngladeni priya ya mung sepisan murid dadi wanita kang utama, aja nganti disebutake wanita kang kurang prayuga. Kula nuwun inggi. Belakane cangkrimamu apa to, Nggih? Kula saged matur yen dereng abenajeng kalian sinten ingkang badhe ngersakaken kula. Kowe ngerti, Mbak? Kula mboten dipun paring dawuh Gusti. Sing aran ngono kuwi kena kanggo patokan. Angger wing nuruti apa ngono kuwi cok mesti ora mesti iso njur sak lawase urip. Dadi ya bojone ya kaya aku iki gedun geduwung. Tenan atak tinggal wis anak-anak ora. Kepiye? atak tinggal wis duwe genjik. ora tak tinggal aku ketok isih remaja kewang lah ngerti nek panjen pating selorok padha kepengen gayu aku rak maune rak yo alah kaya kesusu-susu ngono aku kuwi maune iki gek kene ngopo ngono kok di lala. Kowe, ayo nah, sepene iki apa aku akur karo kakangmu. Turu ya ming tak singkur. Terkadang kono neng tempat aku neng longan. Nah, kok ya ora diladen prek. Tenan kok aku anggar kelingan kanan kok ngene iki aku. Koyar minggat-minggat to kak. tenan kok. Ah sing kepengin kaya aku ki walah. Pelajar-pelajar. Mulane aku anggen lungan terke kakangmu ngono ki aku cok gemang cok lima lima lunga dhewe ki anggen entaran ki nembe kondur kuliah apa ngono. Mongko ngono kok ya kuliah ngono lho. Gumunku kuwi. Nenan aku sak jerone tenan kok karo kakangmu ki ora tau akur babar pisan. Wis ana setahun iki aku. Aga yang dheweke anggere mitawaneni ya wani dadi abeda karo kiyang riki nesu bojone wedi. Ada aku kok nganti kaya kowe teneh ajur. Podho dene gagar ngopo laya ya. Aku gagah tergenah derak kelular-kelulur. Lah patuman ngonekke bojone kok kelular-kelulur. Aku nek banget banget dosa-dosa karo wong larang ora siut. Ben mulai aku.